і від цього страждала ще дужче. Вона сама не могла вийти з депресивного стану, та й як вийдеш. І він не знав, як приступитися до неї, мов би боявся, мов би щось відчував. Як напливала на неї та хвиля, вона не вірила в міцність життя і чекала якогось лиха адже мала його вже стільки. Померли батько і мати, пропав голос. А тепер, як же воно буде далі? Сергій навіть не підозрює, що з нею коїться щось лихе. Просто звичайний страх жінки, котра зраджує чоловікові. Певно, він надто заглиблений у свою роботу, у їхню любов, не помічає нічого зараз, не помічатиме й потім. І від цього їй дуже прикро. Вони разом, і вони кожне само по собі. Про це здогадується і боїться думати. Бо, хоч з Василем і не було такого кохання, це таки правда. Нащо приховувати? Будь правдивою перед собою. Такого кохання не було. Він вабив зрілою мужністю, одержимістю, немов накривав крилом, а часом і сам здавався великим наївним слоненням. Нічого було й приховувати одне від одного, але не було й суперництва. А це ж так рідко вона бачить, знає. Суперництво є майже у всіх сім'ях. У них вже вдався якийсь сплав, де глибоко-глибоко, неназваний і невиявлений його провід, як остання інстанція, як запобіжник, як віще слово. А в усьому у щоденній суєті у близьких і далеких мандрах, гостині, купівлях вирішальна її думка. Хоч іноді вони й сміялися з жовтих абажурів над червоними скатертями. А оте невимовлене слово означало щось найбільше. Якби довелося вибирати між життям і смертю чи ще щось рівне йому і через те їй почувалося легко. Тепер сама зруйнувала ту стіну, той прихисток і стояла на всіх чотирьох вітрах, зболена і незахищена, щаслива і нещасна. Він повернувся знову пильно подивився на неї. Мабуть, думав про неї увесь час читаючи листи, і йому на обличчя наповзла хмарка. Ти не здужуєш, ніби аж схудла? Нічого особливого, намагалася заспокоїти його. Трохи поправилася, вирішила поголодувати. Це пролунало нещиро але він тієї нещирості не вловив. У кого ще фігура тонша? задоволено засміявся і легенько, але по чоловічому спрагло пригорнув до себе. Вона ухилилася, підібрала з канапи брудні шкарпетки. Міг би сам віднести у ванну. Ти щотиждень їх не знімав? Вона сказала це якось так, що він зашарівся. Іншого разу вона б також зніяковіла і пом'якшила свої слова, але сьогодні промовчала. У нього і справді багато грубих звичок, і з деякими не розлучився й досі. Він дуже довго забував про ванну на ніч, забуває іноді й тепер. Їй стало неприємно неприємно за власні думки. Адже про шкарпетки і ванну зринуло.